İndi e, təzə ortaya çıxır. Bu yaxınlarda birinə də söhbətləmişəm o cür. Deməli, özlərini həmbəli məhzəbinə nisbət eləyirlər və həmbəli məhzəbini təqlid eləyirlər. Və Azərbaycanda təzə çıxıb, hətta e, xülasə bizim sözümüz odur ki, birincisi, təqlid düzdür, təqlidin növləri var. Onların etdiyi təqlid haramdır. Onlar ki, o təqlid eləyirlər, o təqlid haramdır. Deyir ki, bütün alimlər Yox, olur, yalan deyir. Rahat. Yalan deyir. O ümumiyyətlə aydındır. O söhbət mə yəni məlum söhbətdir. Yenə də deyirəm, bu Azərbaycanda təzə çıxıb, təzə formalaşıb və hamısı da Həmbəli məzhəbindədir sələfin dediyi nə, necə sizə qəbul edilir? Allah əşqə bilir, əşqə Aydın məsələdir. Necə sizə qəbul edilir? Həmbəl məsəbini təqlid edirlər. Əslən onlar bu halları ilə bidətdədirlər. Onlara səhiy hədis gələndə məzhəbin müqabilində səhiy hədisi rədd edirlər. Və onlar iddia eləyirlər ki, bütün alimlər məzhəbdə olub. Düz deyirlər. Amma onlar başa düşən kimi yox. Birinci bir şey deyim ki, onların usul fiqihdən anlayışları yoxdur. <clears throat> Onlara sual versən ki, hələ həmbəli məhzəbini götürək. Həmbəli məhzəbinin usuluna dair nə oxumusan? Və ya təqlid mövzusunu götürək. Təqlid mövzusuna dair mənə danış. İzah elə, təqlid nədir? Təqlidin hökmü, təqlidin növləri, usul fiqi kitablarında bu məsələdə nələr yazılıb? Və usul alimləri nə deyib bu barədə? Aydındır? Hətta bəzi usulçular olub, bəzi usulçular olub. Məsələn, Məliki məsəbindən bəzi usul alimləri olub və həmçinin onlardan biri e, İbn Həzm rahmehullah düzdür o Maliki olmasa da hətta icma nəqlləyiblər ki 4 məzhəb imamının rəyinə görə təqlid haramdır. dörd məsəb imamının rəyinə görə təqlid haramdır. Hətta usul alimlərindən icma nəql edənlər olub. Malikilərdən xüsusən. Onlar deyirlər ki, əsas şübhələri nədir? Birinci şübhələri odur ki, sən deyən məsələ, bütün alimlər məzhəbdə olub. Və deyirlər ki, məsələn, Nəvəvi, <coughs> Şafi məzhəbində olub, İbn Həcər, İbn Kəsir, Zəhəbi və qeyriləri Şafi məzhəbində olub və İbn Abdülbar İmam Qurtubi Maliki məsəbində olub. Və Abu Yusuf, Muhammed Şeybani, İmam Zufər, Əttahavi, Aliyül Qari və qeyriləri Hənəfi məsəbində olub. Məsələn, Hafiz İbn Rəcəb, e, İbn Qudamə, e, məsələn, Şeyx Muhammed İbn Abdülvahab və qeyriləri e, Həmbəli məsəbində olub. <laughs> və bunu götürürlər, deyirlər ki, elə bir alim yoxdur ki, məsəbdə olmasın. Birincisi, bu söz özü yalandır bu söz ki var, elə bir alim olmayıb ki, məsəbdə olmuş, bu söz özü yalandır birincisi, bu iddia. Yəni, bu sözü ələn biz mütləq qəbulləmirik bu cür. Məsələn, Şovkani Rahmahullah hansı məsəbdə olub? O hansı əsrdə yaşayıb? Ee, yəni, onun sözünə görə Muhammed bin Abdülvahabdan sonra məsəbçiliyi bozuldu. Necə? Onun sözünə görə? Mən nəyə görə fikirləşdim? İmam Buxar hansı məsəbdə olub? Hə? İmam Buxari. İmam Buxari, İmam Buxari nəqddir ki, Əbu Hanifədən sonra çox misal deyə bilərəm. Fəqət Şovkandi dediyim, bildim ki, onu deyəcəksən. Çünki elə də deyirlər. Və İmam Buxari kimi yüzlərlə belə alim adı çəkmək olar. Xüsusən də mühəddislərdən, hədis alimlərindən. İmam Buxari, əlhamdülillah, bu məsələdə bəhanələr də yoxdur. Çünki Əbu Hanifədən çox sonra yaşayıb. Malikdən də, Şafidən də və Əhmədin tələbəsidir hədisdə. Yəni, dördündən də sonra yaşayıb, bunlara görə labuddur ki, İmam Buxari dörd məsəbdən birində olsun. Sual verirəm, hansı məsəbdə idi? O cür alim. Hə, bu cür çox alimlərin adını çəkmək olar. Və bura girmirəm. Mən deyirəm, o məsələyə cavab verəcəm ki, Bu alimlər məsəblərdə olublar. Şafi, e, Nəvəvi, İbn Əcər və qeyriləri. Birincisi, İmam Nəvəvinin, İbn Həcərin şafi olması və məsələn İbn Abdülbar, Kurtubinin məliki olması və ya Tahavinin hənəfi olması bugün bunların hənəfi, şafi, məliki, həmbəli olmasına bənzəmir. Heç adiyyəti yoxdur, yaxından, uzaqdan, əlaqəsi yoxdur. Niyə görə? Çünki <coughs> o alimlər, bax bu gün mən həmbəliyəm deyən və ya bu gün mən Hənəfi məzhəbini təqlid edirəm deyən bu məzhəbin çərçivəsindən kənara çıxır? Çıxmır. Məzhəb nə dedi? Ona görə əməl deyir. Halal dediyini halal deyir, haram dediyini rədd edir. Düzdürmü? Və bu məzhəbi təqlid eləyir. Təqlid də nədir? Təqlid nədir? Yəni, dəlilsiz, dəlilsiz alimə tabi olmaq. Və təsəvvürlə ki, məhzəbə tabi olur və bu məhzəbin çərçivəsindən kənara çıxmır. Və hətta kənara çıxmağı haram bilir, halal dediyini də halal görür, haram gördüyünü haram. Elə bil ki, bu məhzəb səmadan enmiş bir dindir. Və elə bil ki, bu məhzəbin imamı Allah Rasulü kimi bütün xətalardan münəzzəh məsumdur. Çünki bunların sözü buna gətirir. Amma İmam Nəvəvi rahmanullah Şəfi məsəbində idi, bəli. Sual. İmam Şəfini təqlid eləyirdi, cavab xeyr. İbn Həcər Şəfi məsəbində idi, bəli. İmam Şəfini təqlid eləyirdi, cavab xeyr. Taha və Hənəfi məsəbində idi. Abu Hanifəni təqlid eləyirdi, xeyr. Məsələn, İbn Abdülbar Maliki məsəbindədir. İmam Malik təqlid eləyirdi? Əsla. Bəs onların şafi olması, Maliki ənbəli olması nə idi? İmam Tavi usulda, usul-i fiqhdə hənəfi məsəbində idi. Usulda, furuda yox. Bu namaz, oruc, zəkat, bildiyimiz ibadət, müamilə məsələlər o müstəyid idi. O ictihad eləyirdi. Və götür Abu Hanifənin öz tələbələrini, Abu Yusuf, Muhammed Şeybani. <coughs> verdikləri fetvaların faizinə götürsək, 40 faizində Abu Hanifəyə müxalif olurlar. 40 faizində. Bir, Abu Hanifə deyib, vacibdir, bunlar deyib sünnətdir. Yox, eşitmişsən, yox, bu bütün hənəfi kitablar da oldu. <coughs> məsələn, hənəfi kitablarına az oxu. Abu Hanifə deyir ki, bayram namazı, məsələn, sünnədir. Misal üçün. Abu Yusuf Muhammed Şeyban deyir ki, vacibdir. Abu Hanifə deyir ki, bu belə olmalıdır. Abu Yusuf Muhammed Şeyban deyir ki, belə olmalıdır. Verdikləri fətvaların 30-40 faizində müxalif olublar. Xüsusən də üçüncü tələbəsi İmam Zufar. Demək olar ki, verdiyi fətvaların 90%-ində Əbu Hanifəyə müxalif olub. 90%-ində. Amma yenə də o Hənəfidir. Əbu Hanifəni təqlid elədiyinə görə yox, o Əbu Hanifəni təqlid eləmir, o müctəhiddir. Özü ictihad edir, rahat. Bəs onun Hənəfi adlanması nədir? Usulda, usulda Hənəfidir. Yəni İbn Həcər İmam Şafini təqlid eləmirdi ki. İmam Şafiyə müxalif olduğu nə qədər yerlər var. Və İmam Nəvəvi. Bugün Məliki məzhəbinə görə namazda əllər açılır. Hə. Məşhur olan budur. İbn Abdülbar Məliki məzhəbindədir. Təmhin əsərində nə deyir? Deyir, Allah Rasulundan nəql olan bütün hədislər namazda əllərin bağlanmasına dəlalət edir. Və bunun əksinə heç bir dəlil yoxdur. Məlikidir. İmam Maliki, yəni Maliki məzhəbində təqlid eləmir. O Malikidir, İmam Malikin usulundadır usul fiqh ki deyirlər, qavaidul fiqhiyyə. Söhbət bu söhbətdir. Yəni, demək istədiyim nədir? demək istədiyim, bugün bir alimin, bir alimin haqqı var desin mən şafiyəm. Bugün bir alimin haqqı var desin ki, mən həmbəliyəm. Bugün, məsələn, Abu Hanifənin usul, usulunda olan və ya Abu Hanifənin e, məzhəbində yetişən, o usulda yetişən, o usul üzərində ictihad edən bir alimin haqqı var ki, mən hənəfiyəm. Hə. Bəs sənə nə gəlib? Sənin heç Abu Hanifə usulundan xəbərin yoxdur. Sən fəqət e, yəni. xalis təqlidçisən. Və iş orasındadır ki, özünü o alimlərlə müqasə eləyir. Yəni, çatdı. Demək istədiyim nədir? Onlar öz əməllərinə bəraət gətirmək üçün özlərini alimlərlə qiyas eləyirlər. Və biz deyirik ki, bu qiyas batildir. Çünki sizin bugün hənəfi olmağınız birbaşa Abu Hanifəni təqlid eləməyinizdir. Amma onların hənəfi olması belə deyil. Bax, İmam Tahaviyyə hənəfi məsəbindədir. Müşkülülə asarına aç, bax. Verdiyi fətvaların, tutaq ki, 20 faizində hənəfi məsəbindədir, tutaq ki, 40 faizində həmbəlidədir, 30 faizində malikidədir, 20%-də Şafidədir, müstəqil ictihad eləyir. Amma usulu Abu Hanifənin usuludur, Hənəfi usuludur. Yəni İmam Abu Hanifənin məzhəbi usulunda yetişib. Bu məsələ qədimlərə aid deyil. Bu gün mən sual verirəm. İmam e, məsələn belə götürək. <coughs> Bu gün mən Həmbəliyəm? Yox. Şafiyəm? Yox. Çünki haqqım çatmır. Amma bu gün məsələn Saudi alimləri demək olar hamısı Şeyx Fovzandan tut, e, İbn Useymindən tut və qeyrilərinəcən. Onlar hansı məzhəbdə idi? Həmbəl məzhəbində. Necə olur ki, bugün mən, tutaq ki, Fovzanın və İbn Useyminin və İbn Bəzin və qeyrilərinin kitablarından bəhrələnən biz <coughs> demirik həmbəliyi, amma onlar deyirdilər. Və heç dedilər, demədilər, aydındır, hamısı həmbəli üsulunda yetişən və hənbəli usuluna görə ictihad edən alimlərdir. Onların haqqı çatır bunu deməyə. Amma sənin haqqın çatmır. Bu gün heç kəs onu inkar eləmir. Yəni bu gün heç kəs onu inkar eləmir. Yəni bir məzhəbin üsulunda yetişməyi heç kəs inkar eləmir. Bu e, fiqh elmi ki var, fiqh elmini tələb etməyin qaydalarındandır. Axı sən e, heç Abu Hanifənin usulundan xəbərin yoxdur. İmam Əhmədin usulundan xəbərin yoxdur. Sən necə deyirsən mən həmbəliyəm və özünü qiyas edirsən bunlara? Bu bir, birinci şübhənin cavabıdır. Bu yəni biz demək istədiyimiz budur ki, bu qiyas batildir. <coughs> qiyas batildir. Onların hənəfi olmaları hara? Sən inkar. İkinci şübhələri odur ki, və əsas problem. Onlara deyəndə ki, məsələn, tutaq ki, hənəfi məsəbindədir, təqlid eləyir və ya həmbəlidir, təqlid eləyir. Bir, bir iki həftə bundan qabaq. Bu cür biri idi, həmbəli məhzəbini təqlid eləyirdi. Deyirəm, həmbəli məhzəbinə görə <coughs> iki səcdə arasında Rabbi ixfirli demək vacibdir ya yox? Deyir, vacibdir. Deyirəm, mənə bir dənə hədis gətir ki, iki səcdə arasında Rabbi ixfirlinin bu duanı deməyin, bu zikri deməyin vacibliyinə dəlalət eləsin. Bu var, sünnə də gəlib. Söhbət gedir, bunun vacibliyinə dəlalət eləyən dəlil. Ha, bu deyir ki, dəllə ehtiyac yoxdur, mən həmbəli məzhəbindəyəm. Hətta sual verdim ki ona, yaxşı, sənin məzhəbində olan bir şey, onun əksinə mən sənə səhi bir hədis gətirsəm, həmbəli məzhəbinə filan bir məsələdə fikri bir məsələdə, əks olan səhi bir hədis gətirsən və sən də o məsələdə məsəbvin dəlilinə baxsan və görsən ki, məsəbvin bu məsələdəki dəlli zəif və ya münkər bir hədisdir. <coughs> Səhi hədisin müqabilində neynəyəcəksən? Mənə dedi ki, məsəbimə görə əməl eləyəcəm. Fikir ver. Təqlidə bax. Əhl-i sünnətin icması ilə belə bir təqlid haramdır. İndi yəni deyəcəm nə üçün? Birincisi, bu insan artıq bildi ki, məzhəbinin müqabilində səyyədis var. Və məzhəbinin dəlili səhih deyil. Fikir ver, hər iki tərəfi bilir. Bunun müqabilində deyir ki, mən məzhəbimə görə əməl eləyəcəm. Səyyədisi rədd eləyəcəm. Rədd eləyəcəm ona görə ki, başqa bəhanə gəlir. Nə deyir? Deyir, sən elə danışırsan ki, <coughs> yəni, Abu Hanifə o hədisi bilmirdi, ya İmam Əhməd, hədis imamı, o hədisdən xəbərsiz idi. Bu söz heç bir elmi dəyəri yoxdur. Niyə görə? Onda elə götürsək, bu sözü dörd məzhəbin hər biri o biri tərəfə deyə bilər. Məsələn, sən Həmbəli məzhəbindəsən, məsələn, sən Şafi məzhəbindəsən, mən Hənəfi məzhəbindəyəm. <coughs> Mənim məzhəbimə görə əlim qadına toxunanda dəstəmazın pozulmur, sənə görə pozulur. İndi sən dur mənə dinən ki, e, Şafidən çox bilirsən, mən də durum sənə deyim ki, Abu Hanifədən çox bilirsən. Bu, <laughs> bu nə sözdür? Dördünü də üzbəüz qoymaq olar. Həmin söz nə? Hamı bunu bir-birinə deyə bilər. Yə, səbirlər. Bu elmi söz deyil. Bu elmi söz deyil. Fəqət ondan bundan eşidib, e, görür ki, qulağa xoş gəlir. Ha, bu da digir. Və fərqində deyil ki, burada heç bir elmi dəyər yoxdur bu sözdə. Çox batıl sözdür. Çox həddən artıq batıl sözdür. Və başqa bir şey. Yaxşı. İbn Həzm rahmanullah nəyə görə deyib ki, təqlid haramdır? Bu cür təqlid. İcma ilə. Nəyə görə? Yaxşı. Demirlər, dörd məsəbi təqlid eləyək. Yaxşı eləyək. Təqlid eləyək Abu Hanifə. Məsələn, sən hənəfisən. Vacibdir ki, sənə təqlid eləyəsən kimi? Aha. Təqlidlə Abu Hanifəni. İmam Abu Hanifə rahimehullah deyir ki, səhih hədis mənim məzhəbimdir. Abu Hanifə rahimehullah deyir ki, biz bəşərik. Bu gün bir söz deyər, sabah onu inkar edərik. Əgər dediyim söz səhih hədisə müxalif olsa, hədisi götür və sözünü rədd et. Bu, bu sözlər, Abu Hanifənin bu sözləri harada gəlir? Bütün Hənəfi kitablarını oxuyun. Hənəfin usul kitablarını oxuyun. İmam Şaf Rahmanullah deyir ki, əgər mənim bir sözüm səyyədsə müxalif olsa, sözümü çırp divara və götür Allah Rasulun hədisini. Hətta deyir ki, elan deyir. Deyir ki, bilin, <clears throat> sağlığımda da, öləndən sonra da Səhih hədis nədirsə məzhəbim odur. Şafi deyilsən, təqlid ilə İmam Şafini. İmam Malik Rahmanullah bunu deyir. Hər kəsin sözü götürülə bilər və rədd edilə bilər. Qəbir sahibindən başqa. Bu qəbir sahibindən başqa və Muhammed sallallahu aleyhi və sələm qəbrini göstərir. Və sonra buna sual verir. Yəni, təqliddirsə, təqlid ilə. Hə, şübhə gətirirlər ki, onların bu sözləri alimlər, müctəhidlərə aiddir. Çox batil bir sözdür. Zərrə qədər, zərrə qədər demirəm elmi olan. Çünki elmi olan, hətta zərrə qədər elmi olan bu sözü deyə bilməz. Ən azından utanar ki, bu sözü deyərəm, biyabır olaram. Zərrə qədər fiqihdən anlayışı olan adam bu sözü dilinə gətirə bilməz. Sual verirəm sənə. Müctəhidin bu sözə ehtiyacı var? Müctəhid kimdir? bütün hənəfilər, şafilər, maliki həmbəli usulçuları ittifak eləyib ki, bir müctehidin başqa bir müctehidi təqlid edilməsi ittifakla haramdır. Haramdır. Yaxşı, müctehidin bu sözə ehtiyacı yoxdur. Yəni, sən təsəvvürlə ki, təsəvvürlə ki, Əbu Hanifə, rahməhullah, <coughs> İmam Şafiyə deyir ki, məni təqlid eləmə. Misal üçün da, məni təqlid eləmə. Güya Şafi Əbu Hanifəni təqlid edir. Yəni güya müstəhid müstəhidi təqlid edir. Yəni tarixdə belə bir misal gətirir ki mənə, hər hansı bir müstəhid müstəhid müstəhid nədir? Müstəqil istihad sahibi. Aydındır? Bu söz çünki müstəhidin bu sözə ehtiyacı yoxdur. Ona görə Hənəfi alimlərindən bəziləri, Əbu Hanifənin tələbələrindən bəziləri bu şeyi eşidir. Dəqiq yadımda deyil, ya Əbu Yusufdur, ya Muhammed Şeybani bu sözü eşidir, həmin şübhəni eşidir ki, bəzi insanlar çıxıb deyirlər ki, <coughs> Abu Hanifə rəhməllah ki, təqlidi haram eləyib. O, ümumi cəmaata aid deyil, yalnız içtihat sahibi alimlərə aiddir. Öz tələbəsi gülür. Deyir, bizim bu sözə ehtiyacımız yoxdur axı. Müçtehidin bu sözə ehtiyacı yoxdur. Bu söz birbaşa bu alimləri sual verirəm. Bu söz Məsələn, Abu Hanifanın bu sözü ki, dedim, ya Şafinin, ya Məlikin, bu söz onları təqlid edənlərə deyilib, yoxsa təqlid etməyənlərə? Sual. Təqlid edənlər, çünki qadaq, nə qadağan edilir? Təqlid qadağan edilir. Yəni, bax, bu sözlərdə qadağan edilən nədir? Təqlid. Deməli, bu söz kimə deyilir? Təqlid edənə. Mücdəyi təqlid etmir axı. Yenə də deyirəm, Təbii ki, bu insanlar, yəni də deyirəm, bir söz var elmdədir, özünü ağıllı bilən axmaqlar. Vallahi bu söz onlar üçün deyilib. Danışanda özlərini çox ağıllı aparırlar. Usul adına, fiqi adına demirəm elm. Elmi qoyqırağı anlayışlar belə yoxdur. Fəqət bəzi kəlmələrdir, qulaqları xoş gəlir, ondan bundan eşitib deyirlər. Heç özləri bilmirlər ki, dedikləri bütün sözlər batildir. Anlayışı olan deyə bilən üçün. Mən əmzə bir şey. Şafiyonun, Şafiy suyunun anlaşılır. Deyir, yəni onun deməyində xəta varmı? Tutalım ki, bir Axı, nəfər... Bu, bu əslində söz, bu söz. <coughs> Alimin haqqıdır bu söz. Və ya bu söz, e, e, yəni, onlar ki, qiyas eləyiblər özlərinə, alimlərlə, bu qiyas batil qiyasdır. Ona görə bu gün Abu Hanifə, hətta ona mən bir sual verdim, dedim ki, Həmbəli məsəbindəsən, İmam Əhməd rəhməhullah fikir verin. Abu Hanifənin zamanında onun fikhi yazılıb. Abu Hanifə zamanında onun sağlığında, öz gözü qabağında tələbələri onun fikrini yazırdılar. Belə deyək də fətvalarını. İmam Şafidə də belə olub. İmam Malikdə də belə olub. Bir dənə İmam Əhməddən başqa. Niyə? Çünki İmam Əhməd rəhməhullah artıq görürdü ki, <coughs> özündən qabaqçılarda bu avam cəmaat ki var, artıq kör-köranə təqliq başlayıb. İmam Əhməd Rəhməllah qadağan eləyir fətvalarının yazılmasını. Öz əmbəli məzhəbindədir. Sual verdim ki, nə üçün İmam Əhməd qadağan eləyib ki, onun fikri yazılmasın? Nə üçün? İmam Əhməd Rəhməllah qadağan eləyib. Səbəb, mən demirəm ki, məsələn, mən deyim, filan kəs deyəcək ki, Yox, bu sənin rəyindir, bu sənin fikrindir. Yox. Gedib açsın həmbəli alimlərinin kitablarını, fiqh kitablarıdır ki, İmam Əhməd nə üçün qadağan deyib? Təqildə görə. İmam Əhməd rahimehullah iki şey qadağan eləmişdi fiqhdə. Bir fətvalarının yazılmasını, bir də ki, olmayan şeylər barəsində fətva vermək. Məsələn, biri gəlirdi İmam Əhmədə deyirdi ki, belə-belə olsa <coughs> necə edin? İmam Əhməd deyirdi ki, olanda gələrsən. Vermirdi fətva. Boş-boş fətvalarla cəmatın beynini doldurmurdu. Olanda gələrsən. Çünki gördü ki, artıq boş-boş şeylərlə təqlidçiliyi başlayıb. Və icazə verməmişdi fikrinin yazılmasına. Onun fikri tələbələri və övladlar tərəfindən olur. Oğlanları Abdullah və Salih və tələbələri və sonra bəzi alimlər gəldi, tələbələrindən və alimlərindən götürdü onları, sistemləşdirdi və sonra bəzi alimlər gəldi, onları daha da səliqəyə saldı və ta ki İbn Qudamaya cəm. Və İbn Qudamadan, xüsusən də İbn Qudama rahmanallahdan sonra Həmbəli məsəbi daha səliqəli bir form formaya düşdü. <coughs> Aydındır? Bu bir məsələ. Başqa bir şübhə. Deyirlər ki, məsələn, hər hansı bir məsələ. E, məsələn, deyir ki, bu məsələdə, məsələn, biz deyirik ki, Məsələn, filan şey belədir. Bu deyir ki, yox. Və deyirik ki, səhi hədisə görə. Bunlar deyir ki, yox. Filan şey belədir və Hənəfi, Şafi, Məliki alimlərinə görə. Yəni, və Həmbəli, Şafi, Məliki, yəni dörd məsəbdən üçünü gətirir ki, üçündə belədirsə, deməli, haqq budur. Və nə deyir? Deyir ki, bu qədər hənəfi alimləri gəlir. Şafi alimləri gəlib, Maliki alimləri gəlib. Hamısı, xüsusən də söhbət gedir fəqihlərdən. Yəni, burada ayırmaq lazımdır. <coughs> Hətta şafi alimləri, həmbəli, hənəfi alimləri öz işlərində bölünür. Yəni, təbii ki, biz danışanda elmlə danışırıq. Onlar məzhəbə baxanda hamısı, bütün alimlərə eyni gözlə baxırlar. Bu xətadır. Çünki hər məzhəbin içərisində alimlər bölünüblər bir neçə hissəyə. Məsələn, mən tutaq ki, Şafi nəsəbində olan Nəvəfi, İmam Nəvəfini və ya İbn Həcəri başqa şafi alimlərini müqayisə edə bilmərəm. Nə üçün? Çünki başqa şafi alimləri sırf fiqhçi olublar. Kitablarında fiqh elmi üslubunda yazıblar, fiqh üslubda yazıblar. Amma İmam Nəvəfi və İbn Həcər hədisçi olub. Çox fərqli şeydir. Sən Hənəfi məzhəbində tutaq ki, <laughs> İmam Tahavini, hədisçi İmam Tahavini sırf fəqih olan bütün kitablarını fikri üslubda yazan başqa bir alimlə müqayisə eləyə bilməzsən. Hətta burada fərq var. Və sözünün canı nədir? Onlar deyəndə ki, sən elə danışırsan, bu boyda yüzlərlə hənəfilər gəldi, yüzlərlə tutaq ki, şafi fəqihləri gəldi, yüzlərlə maliki fəqihləri gəldi. Onlar bu hədisi bilmədi və necə oldu ki, onlar ittifaqla hamısı bir şey dedi? Bunun cavabı, təbii ki, bunu deyən yenə də deyirəm bunu deyən insanın xəbəri yoxdur ki, fiqh kitabları necə yazılır. Qardaşlar, bu şeylərdən sizin xəbəriniz yoxdur. Mən bilirəm. Fəqət adam eşidəndə fəqət bu sözlər qulağa xoş gəlir. Eşidirsən, sənin də məlumatın yoxdur. Yəni belə deyək də elmin dinini bilmirsən, onsuz o da bilmir. Çünki bilsə bu sözü deməz. Bu sözü deyirsə, dəlildir ki, bilmir. Ona görə deyir ki, Bu boyda alimlərin bu hədisdən xəbəri olmadı. İndi gəl ona sən otur başa sal ki, Həmbəli fikri, Maliki fikri, Şafi fikri, Hənəfi fikri necə yazılıb? <coughs> Sual verirəm, necə yazılıb? Xəbəri yoxdur. Əxi, xüsusən də fəqihlər, bu məsəbdə olan fəqihlər, hamısı əlhamdə böyük fəqihlərdir. Fəqət onlar kitablarını yazanda bir şey bilir. Təqlid üzərində yazıblar. Necə? Hətta bu gün Bilsəydim, hətta gətirərdim onu. Məsələn, şafi məzhəbi necə formalaşıb, onun şəcərəsi var. <coughs> Həmbəli məzhəbi necə formalaşıb, şəcərəsi var. Fikir kitablardan söhbət gedir. Məsələn, necə? Ağacdır, təməl, kök, şafinin Ər-Risalə kitabı, Əl-Um əsəri və bəzi kitablar. Yəni, şafi məzhəbinin təməlini təşkil edən və bir də bu kitablarla yanaşı İmam Şafinin tələbələri çoğulu, onlardan biri kimdir? İmam Muzəni. Kimdir? Tahavinin dayısı. Və İmam Tahavi hənəfi olmasına baxmayaraq, Şafi məzhəbinə dair kitab yazıb, Tahavinin o kitabı da Şafi məzhəbində olan təməl kitablardandır. Xulasə, 4-5 dənə kitabdır. Diqqətlə qulaq as. Yəni, Şafi məzhəbinin təməlini təşkil edən kitablar 4-5 dənə kitabdır. Onlardan 2-3-ü İmam Şafinin əsərləridir. Onlar da ciltlər nədir? Ciltlər də kitablardır. Yəni, geniş kitablardır. Və bir neçəsi də İmam Şafinin tələbələri tərəfindən birbaşa Şafidən eşidilən fətvalar əsasında yazılmış Şafi fikihlərdir. İndi fikir ver. Onlardan sonra gəlirlər növbəti əsrin Şafi alimləri. Onlar, onlar əllərinə qələm alıb, belə deyək də, Şafi üsulu əsasında İmam Şafinin fiqh üsulu əsasında hədisləri araşdırıb, müstəqil, istihad edib, fiqh kitabı yazsaydılar, biz deyərdik ki, sənin sözün haqdır. Necə oldu ki, bu boyda alimlər bu hədisdən bir xəbər oldular. Onlar İmam Şafinin fiqhi üsulu ki var, o üsul üzərində hədisləri araşdırıb müstəqil kitab yazmayıblar. Onlar necə ediblər? Növbəti şafi alimləri. Fəqət götürüblər bu şafi məzhəbinin təməlini təşkil edən şafi kitablarını, hərəsi öz üslubuna uyğun kitab yazıb. Bu kitablara əsasən araşdırmadan, oradakı hədis səhihdirmi, şafinin gətirdiyi dəlil və başqa dəlillərə baxmadan, məsələn, o üslublar da çoxdur, məsələn, üslublardan biri ixtisar. Məsələn, götürüb, görüb ki, e, məsələn, bu kitab çox uzundur. 12 cilddir. Bu götürüb ixtisarlayıb onu 3 cildə salıb. Və təbii ki, növbəti əsr cəmaət o 12 cildə oxumayıb Şafinin kitabını. Səbəblər var. Uzundur, genişdir, yorucudur, qədimdir, başa düşülməsi çətindir. Bu alim isə onu ixtisarlayıb asanlaşdırıb. Təbii ki, insan hətta tələbə hansına can atır? Asan olana ki, yaxşı başa düşsün. Bu da onu oxuyur. Təqlid oldu, artıq təqliddir. Çünki bu kitab da təqlid üslubunda yazılır. Heç nə araşdırılmır, fəqət kitab ixtisar edilir. Sonra başqa bir alim gəlir, həmin ondan ixtisar olan kitabı görür ki, bu kitab biraz, <coughs> məsələn, e, ixtisar olsa da, fikhi bablar ki var, fikhi bablara yaxşı bölməyib. Yəni belə deyək də, ixtisar eləsə də səliqə yoxdur kitabda, dağınıqdır. Bu da həmin kitabı fikri bablar əsasında bablara bölür. Başqa bir kitab yazır. Heç nə araşdırmadı bu adam. Bu gün bütün Şafi mən hətta gətirə bilərəm bunu. Bu gün Şafi fikrinin şəcərəsini gətirərəm. Şafi fikrinin e, Həmbəli fikrinin şəcərəsini gətirərəm. Necə bu kitablar yazılır? Yəni demək istəyirəm ki, ağız dolusu danışmasınlar ki, bu boyda alimlər Bu boyda Şafi Həmbəli fəqihləri e, belə deyək, <coughs> bu hədislərdən bir xəbər oldular. Cavab bəli. Bəli. Çünki bu kitablar hədis araşdırılması əsasında yazılmayıb. Bu kitablar təqlid üzərində yazılıb. Yaxşı sual. Bu cür ki yazılıb, bu əməllər hamısı boşdur? Yox, boş deyil. Bütün bu əməllər faydalı əməllərdir. Fikri üslubda niyə qora? Bu gün elhamdülillah bir qardaşın, elm tələbəsinin Elmi gücü çatmır Şafinin Ər-Risaləsinə, Əl-Um əsərini oxumağa, onun ixtisarını oxuyur. Alim gözəl iş qoyub ortaya. Biz bu kitablara baxırıq necə? Bir elmi əmanət, bir xəzinə, bir miras, elmi miras. Biz elmi miras kimi baxırıq, çox əladır, gözəldir. Amma biz bunu deməklə yanaşı, bunu da bilirik ki, təqlid üslubunda yazılır. Yəni nə deyirəm, bu gün bu şəcərə hamısı ortadadır. Yəni bu hamısı ikisi də, yəni mən sənə, məsələn mən sənə bu gün tutaq Şafi məzhəbinin, həm, Həmbəli məzhəbinin tək İmam Şafi yaşayıb neçənci əsrdə? Ee, məsələn Hicrətin 3-cü əsrində yaşayıb və əsas belə deyəndə Şafi məzhəbində umda olan əsas mənbə sayılan Şafi fiqh kitabları tutaq ki, sonuncusu yazılıb <coughs> məsələn 9-cu əsrdə. 2-ci əsrdən 3-cü əsrdən 9-cu əsrəcə neçə əsr var? 600 il. Mən sənə 600 ildə bu şafi fiqhik var, onun sənə şəcərəsini gətirərəm. Ki, necə formalaşıb? Hamısı təqlid üzərində yazılıb, bax. Elə bil ki, belə deyək də, bir dənə Ər-Risalədən, bir dənə Um əsərindən tutaq ki, 20 dənə kitab çıxıb. Aydındır? Amma O da var ki, <clears throat> məsələn, şafi alimlərindən olub və həmbəli alimlərindən olub və qeyrilərindən. Alimlər olub ki, e, məsələn, müqayisəli fiqh deyirlər ona. Bu məzhəbin dəlilləri ilə bu məzhəbin dəlillərini müqayisə edərək ortaya bir fiqh çıxarıblar. Məsələn, İbn Qudamə Muğnisi həmbəli məzhəbində Məsələn, <coughs> Məliki məsəbində İbn Abdülbarın təmhidi. Və başqa bir misal deyir. Məsələn, Abu Davud, Abu Davud Əz-Zahiri. Abu Davud Əz-Zahiri Şafi məsəbində deyil. Abu Davud Əz-Zahiri rahmehullah Şafi məsəbində deyil. Və sonra gör nə edir. Və sonra bəzi məsələlərdə, hətta usul məsələlərində İmam Şafiyə müxalif olur. Və bugün bizim bildiyimiz zahiri məzhəbi şafi məzhəbindən ayrılmış bir məzhəbdir. Yəni, fikri bir məzhəbdir. Sual verirəm, zahiri məzhəbi əhl-i sünnətin məzhəbidir ya yox? Əhl-i <coughs> sünnətin fikri məzhəbidir ya yox? Əhl-i sünnətin fikri məzhəbidir. Fəqət nə üçün dörd məzhəbdən, yəni beşinci məzhəb olaraq əsas dörd məzhəb gedir? Çünki şafi məzhəbindən ayrılıb. Demək istədiyim nədir? Gör, demək istədiyim odur ki, şafi məzhəbində yetişən bir alim başladı müstəqil islahat diləməyə. Hətta bəzi usul məsələlərində Şafiyə müxalif olmağa harizə bir məhzəb əmələ gəldi. Və İbn Həzm rahmehullah bu məhzəbdə ən böyük alimlərdən zahirlərdir. Baxma ki, bu gün zahiri məhzəbinin belə edib qalmayıb. Təbliğçiləri amma zahiri məhzəbi fikri bir məhzəb olaraq bizə böyük bir miras qoyub. Yəni bu gün fiqh sahəsində nadir əsərlərdən biridir İbn Həzmin Əl-Muhallisi. Yəni onların sözləri batıl sözlərdir. Ona görə onların öz məsələlərindən əsl xəbərləri yoxdur ki, bu kitablar necə yazılıb. <coughs> Ona görə yenə də deyirəm, məsələn, İmam Şövkaninin usul kitabına baxın, təqlid bölümünə məsələlərdən geniş gətirir. Yəni İmam Şövkan Rəhməllahın üslubu da çox gözəldir. Danışanda ə, e, özündən danışmır. Danışanda yalnız 4 məzhəb ətrafında danışır. Çünki bəziləri Şovkaniyə tən deyir. Şövkan Rahimallahın usuluna az, dörd məsəbdən kənara çıxmayıb bu adam. Dörd məsəb ətrafında danışır, fəqət müqayisəli. Bunun dəlli budur, bunun dəlli budur. Dəllə görə hökm verir. Necə ki, Əbu Hanifə belə, e, Əbu Hanifənin tələbələri belə eləyib. Necə ki, e, Əhmədin tələbələri belə eləyib. Və e, Məliki məsəbində olan alimlər belə eləyib. Ona görə hətta bu məzhəbdə olan alimlər ayrılırlar. Var hədisçilər, var fəqihlər. Fiqh alimləri demək olar ki, demək olar ki, bayaqlar dediyim üslubda kitablarını yazıblar. Təqlid üslubu ilə. Yəni belə deyək də, Lord dildə özündən qabaqki kitabları kopyalaya-kopyalaya gəliblər, araşdırmadan. Amma eyni ilə bu məzhəbdə hədisçilər olur və ya və ya fəqihlər olub, kitablarını hədis üslubunda yazıblar. Hədisləri araşdıraraq. Məsələn, mən sənə sual verirəm. Belə bir sual verirəm. <coughs> İbn Həcər rahmehullah Buxarni, Sahih Buxarni şərhləyən alimlərdən biri, Fəthül Bar əsəri və ən güclü şərhlərdəndir. Və İbn Həcər Şafi məzhəbindədir usulda. Və təbii ki, Buxarni Sahih əsərində nə qədər fikri bölümlər var namaz bölümü, dəstəmaz, oruc bölümü, zəkat, həc və s. və ilə axır. İndi sual verirəm. İbn Həcər rahmehullah bu gözəl gücül dəlildir. İbn Həcər rahmehullah Buxarda olan hədisləri, yəni əhkam hədislərini, fiqhi məsələlərlə əlaqəli Buxarda olan hədisləri şərh eləyəndə o hədisləri Şafi məzhəbinə görə şərh eləyirdi ya yox? Şafi məzhəbinə görə şərh eləyirdi İmam Buxarının hədislərini. Əlbəttə ki, yox hədisçilərin üslubu ilə şərh eləyirdi. Və nə qədər məsələlərdə İmam Şafinin məsələbində müxalifdir. Məsələ bu məsələdə hökm verib, baxırsan ki, bu hökm, yəni bu məsələ İmam Malik məsəbindədir. Və hökm verib, bu məsələ, tutaq ki, <laughs> e, İmam Əhmədin məsəbidir, Şafin məsəbi deyil. Yəni, o İmam Buxarda olan əhkəm hədislərini Şafinin üslubu ilə, e, Şafinin məsəbi üzərində şərhləməyib müstəqil, müstəqil şərh eləyib hədisləri. Niyə görə? Çünki hədisçidir. Və hədisçilərin üslubu ilə yazılır. Axı Vahabis niyə görə deyirlər məsələn? Bunu deməkdə məqsədim nədir? Hətta bu məsəbdə olan alimlərə də eyni baxmaq olmaz. Bəziləri var, fəqihlərdir, kitablarını fikri üsulda yazıblar. Bəziləri var, hədisçilərdir, kitablarını, hətta fiqh kitabı yazanda da hədisçilərin üslubu ilə yazıb. Bunu başa düşündə o vaxtki məzhəb yoluna gedəndə indiki məzhəb yoluna gedənlərdən fərqlidir. Heç əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə o vaxt o yəni belə deyək, bu gün İbn Həcərin Şafi məzhəbində olması İmam Şafinin təqlid etməsi demək deyil. Yəni. Bu əlaqəsi yoxdur. Amma bu gün sənin mən Şafiyəm deməyim. Sənin İmam Şafinin təqlid etməyindir. Yenə yəni də deyirəm elə sonra başqa məsələlər ortaya çıxır. Hansı ki səni birbaşa harama aparıb çıxarır. Bilirsən, məsələ ondadır ki, əgər bu insan desə ki, <coughs> məsələn, mən ucqar bir kənddə yaşayıram, əlim elmə çatmır, kimdənsə sorub, soruşdurmağa da imkanım yoxdur. Bizə də zəngilib deyirlər elə. Bizim cavabımız nə olur? Əlvin altında hər hansı bir fiqh kitabı var. Məsələn, deyir ki, əlimin altında bir fiqh kitabı var. Deyir ki, o fiqh kitabını götür, ona görə get. Eyb etməz. Burada şəri üzr var. Burada problem yoxdur. Amma söhbət bundan getmir axı. Söhbət bundan gedir ki, bir gün bu adama deyirsən ki, yaxşı, sənin qabağına səhih hədis gəlir. Və bilə-bilə ki, bu məsələdə məzhəbin dəlili zəifdir və özün də dilinlə etiraf edirsən ki, bəli, səhih də deyil. Deyirəm, nəyə görə əməlliyəcəksən? Deyir ki, məzhəbimə görə. Hədisi, bu artıq problemdir. Və belə bir məsələ var. Bunu da qeyd edeyim. Məsələn, qardaşlardan biri fiqh öyrənmək istəyir. Təbii ki, insan fiqh öyrənəndə fiqh üslubunu öyrənməlidir. Eyb etməz. Məsələn, götür, götür, istədiyin bir fiqh kitabını. Nə mənada istədin? Yəni, bir biləndən soruş, məsləhət al, bir məsləhətli bir fiqh kitabını götür, istər hənəfi olsun, şafi, məliki, həmbəli, dəxli yoxdur. Eyb etməz. <coughs> O fiqh kitabı ilə gir fiqhə. Yəni sən məsələn istəyirsən ki, elm tələb eləyəsən. Fiqh öyrənəsən. Eyb etməz fiqhi bir e, məhzəbin fiqh kitabı ilə başla. Başlanğıc üçün problem deyil. Ümumiyyətlə onu deyim ki, bütün tələbələr bu cür girir. Məsələn mən e, fiqhə Hənəfi üslubu ilə gəlmişəm. Hənəfi məsəbi ilə gəlmişəm. Bu gün də həmin kitablar evimdə durur. Yəni Hənəfi fikri ilə gəlmişəm. Hənəfi fikrini götürmüşəm. Hənəfi fikri ilə gəlmişəm. Sonra Həmbəli fikrinə keçmişəm. Sırf təqliddən söhbət gedir. Yəni, fikri öyrənmək üçün, fəqət, elm üçün etmişəm bunu. Amma mən bugün nə hənəfiyəm, nə də İmam Əhmədi təqlid eləmirəm. Mən dəllə qura əməl edirəm. Amma fikri öyrənmək üçün bəli, eyb etməz. Bu fikri üslubdur. Hənəfi üslubu ilə gəlmişəm, Hənəfi üslubu ilə. Hənəfi üslubu ilə niyə? Çünki e, Hənəfi məsəbinin alimlərində <coughs> usul fiqh məsələləri güclüdür. Ona görə Hənəfi üslub, Hənəfi kitabları ilə Hənəfi məsəbini təqlid edərək girmişəm başlanğıc olaraq fiqhə. Sonra görmüşəm ki, məsəbində ən çox hədis nəql edən və məsəbində ən çox hədisə dayanan Həmbəli məsəbidir. Sonra keçmişəm İmam Əhmədin fikrini öyrənməyə, sırf fikri öyrənmişəm başlanğıc üçün əla idi. Məni kim qınıyar buna görə? Heç kəs. Və bu təqlid də deyildi. Bu fəqət fikri öyrənməyin üslublarından biridir. Vəssalam. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.